Charlin revoi regis recte, ne pensante pri fiasco, li echiris glav neglecte, sen chiras, sen stala casco, per piede, cai cantante el gaia vagabondo, trovi celon mondorande, ie ce la horizonto. Li marșcante tacton dictis, al piedoi por vigligi, lin mem lazo ne afflictis, cante povis sin instigi. Dum sub fingroi vibris cordoi del dolc vocea ciongurio, rave sonis for accordoi kaj ŝvebanta melodio. Laute plauda rivereto, lauda bird canteto, min inspiras dum la voi, taure fraula ama spito, claune fauna corrido, eĥas en mi pro viv joy dum mi migras longa pace, ec scaraboi curascace ami per crablanta ir. Floro, arbo, herbo, musco, de mateno discrepusco himnas per ozona spir, pri la amo ciopova, cae miracle ciam nova, nin stampanta vif sigele. Cio, ciu mil alterne en naturo, ja eterne flustras, crias, faifas, trilas, erupcie cun iubilas, vivi estas bele, vivi estas bele. Tiel cantis la minstrelo, cun music sin accompane, cantoi, sonoi, al cielo flugis supren caravane, cae la birdoi exilentis. Arboi cesis muge zumi, eĉ la bestoj iel sentis nun valoras orelumi, care esence cae sentence pri la viva ver li liris. gnomoi elfoi riverenze al mire flati iris. Ilin seguis pleb arbara, mil lampiroi, gaiai griloi, Fine venis feinara rec cortego, en stel briloi, La minstrelo cantis, cantis, lin attentis ciui mute. Li per canto amon plantis en la coroin, sentoŝute. Kiam li jam ne plu cantis, cae meditis revo pele, reg del feoi demandis, Nun vi migras, ciu cele? Regidino la minda, cium mien coro vartas, nec vivanta, nec mortinta, nun sen vive nur rigardas, porcin savi, vivo pomo nel giardeno or folia portos mi, char viva Romon donos gi al esto scia. La giardeno cie cusas? Ciel fore? Ciulande? lande? tie vitromontoj tuŝas la cielon, mondorande. Gis mont fino per piede, credu al mi, migri vanas. Mi felanda reg, sen pete helpos do, char vin mi amas.